Բարձրահասակ, նիհար, ջլոտը ոսկրոտ, մեջքը փոքրինչ կորացած, սև կայծկլտող աչքերով, ուժեղ խոզարկ ու հնայվածքով, պայծառ միտք արակ ըմբռնող, վճռական ու պատրաստ, ինքնավստահ ու կորովի հանդուգն ու ահեղ։ Հրամանատար բներ, սիրտը փողպատ, խոսքը կտրուկ, վճիռը անդառնալի։ Երկեր հյուսեցին քյուրդերը անոր վարած կռիվներու մասին, փայլուն ճակատամարտերու շարան Միքայել Վարանդյան Ահա նման եւ բազում այլ ուշագրավ ու խոսունասույթներ են պահպանվել նվիրված հայ ազգային ազատագրական պայքարի նշանավոր գործիչ Նիկոլ Դումանին, ով հայության գոյապայքարին զինվորագրված բազմաթիվ հայրենաշունչ մարտիկների համար երկաթյա կամքով ու խորագիտությամբ ոշտված հրամանատարի եւ ուսուցիչի մարմնացումն էր։ Իսկ Աբ รา համ Գյուլխանդանյանի վկայությամբ հայ մարտական երիտասարդության պաշտամունքը Ցավոք, Դումանի, ինչպես եւ հայազատամարտի բազում այլ նվիրյալների կյանքի եւ գործնեայության իմացության ու արժեքավորման հնարավորությունը տասնամյակների ընթացքում բռնադատվել ու անջրպետվել է մեր ժողովրդի գիտությունից, որի ազատության գործին հանիրավի մուրացված հերոսները նվիրաբերել էին իրենց ողջ ուժն ու կարողությունները։ Ահա այս պատճառով Այսօր մեր երկրում քչերն են ցանոթ Արցախցի մեծանուն ռազմիկի հիրավի անգնահատելի ծառայություններին։ Ինչպես հայ անվանի հերոսամարտիկներից շատերի, այնպես էլ Նիկոլ Դոմանի մղած բազմաթիվ կռիվների դրվագները ժամանակին գրի չեն առնվել։ Միքայել Վանանդյանը անդրադառնալով այս իրողությանը ցավով նշում է. «Ուր են այն հերոսական կռիվներու նկարագրությունները, չկան դարաբախտաբար, ինչպես որ չկան բազմաթիվ այլ ռազմիկներու սխրալի գործերուն պատմությունները, ցանուցրի բեկորներ միայն։ Անձնական համեստությամբ եւ մարտական չափազանց խիստ բնավորությամբ ոչտված դումանը Չնայած պատմելու խոսքի իր բացառիկ վարպետությանը, Գևորգ Չաուշի, Սեբաստացի Մուրադի եւ բազում այլ նշանավոր գործիչների պես անհարկի է համարել գուցե եւ ժամանակ չի ունեցել գրի առնել իր կատարած գործերի մանրամասնությունները։ Այս առումով Անդրանիկն այն երջանիկ բացառություններից էր, որ սերունդների ժառանգությանը թողեց իր իսկ թելադրությամբ եւ հսկողությամբ գրի առած հուշերի գիրքը։ Դումանի մասին սակայն պահպանվել են բազմաթիվ հիշատակություններ, կարծիքներ եւ հոդվածաշարեր, որոնց ուսումնասիրության փորձեր է արվում լուսաբանել նրա կյանքի եւ գործնեության առավել արմատական եւ ուշագրավ դրվագները։ հայ ազատագրության շարժման ամենափայլուն ներկայացիչներից մեկը մեր ազատագրության մարտիկը Նիկոլ Դումանը, Նիկողայոս Տեր Հովանիսյան ծնվել է Արցախ աշխարհի Խաչեն գավառի ներկայիս Ասկերանի շրջանի Ղշլա գյուղում 1867 թվականին քահանայի ընտանիքում։ Վաղ մանկությունից գրաճանաչությունը սովորել է հորից, իսկ երբ լրանում է նրա 9 տարին, հայրը նրան տանում է Շուշի, որտեղ ընդունել է տալիս տեղի թեմական դպրոցը։ Այդ ժամանակ Շուշին Կովկասի հայաբնակ ամենամեծ քաղաքներից էր հայ հասարակական քաղաքական կյանքի նշանավոր կենտրոններից մեկը։ 1880-ական թվականներին Արեմտահայաստանում վերածնված ազգային ազատագրական շարժումները մեծ արձագանք էին գտել բովանդակ կովկասահայության մեջ։ Հայության արդարդատի պաշտպանությունը ազատագրական պայքարի դրամատրություններ էր արտնացրել ինչպես կովկասյան հայաբնակ կենտրոնների, այնպես էլ Շուշիի հայության, հատկապես երիտասարդության շրջաներում։ Օրվա կարևորագույն խնդիրը արեմտահայության ազատագրության հարցն էր, որին աջակցելու նպատակով Անդրկովկասի, ինչպես նաև Արևելահայաստանի մի շարք վայրերում ստեղծվում էին գաղտնի կազմակերպություններ եւ խմբակներ։ Ազատագրական շարժումների արձագանքները պարարթող նախապատրաստեցին հարուստ մշակութային հաստատություններ եւ կրթական օջախներ ունեցող Շուշիի երիտասարդությանը հայրենասիրական ոգով դաստիարակելու ուղությամբ։ Շուշիում այդ տարիներին գործում էր տպարան, ուր հրատարակվում էին բազմաթիվ գրքեր։ Ռաֆուխենթը առաջին անգամ լույս է տեսել Շուշիի տպարանում։ Այս հանգամանքը հնարավորություն էր ընձեռում շատերին, այդ թվում դպրոցում իրեն հիանալի դրսևորած Նիկոլին հաղորդակցվելու գրքերի աշխարհին։ Շուշիում արմատավորված հեղափոխական դրամատրությունները, մշակույթի կենտրոնները, ազգային լուսավոր գաղափարներ ունեցող մտավորականության արկայությունը բարերար ազդեցություն են գործում Նիկոլի աշխարհայացքի ձևավորման վրա։ 1887 թվականին ավարտում է թեմական դպրոցը եւ հոր օժանդակությամբ երկու տարի աշխատում է Արցախի թեմի եկեղեցական խորհրդում, ապա որպես ուսուցիչ 2-3 տարի Հյուսիսային Կովկասի հայկական դպրոցներում։ 1891 թվականին Նիկոլը ուսուցչի պաշտոնով աշխատանքի անցնում Թավրիզի Լիլավայի թաղի հայկական դպրոցում։ 19-րդ դարի 90-ական թվականներին հայ ազատագրական շարժումները ստանում էին ավելի կազմակերպված բնույթ։ Հայ ազատագրական շարժումների վերելքը պայմանավորեցին հայ ազգային գազམ་ակերպությունների արմենակյան, հնչակյան եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության ստեղծմանն ու պատմության ասպարեզ մտնելուն։ 1890 թվականին Կովկասում կազմակերպված հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որը կարճ ժամանակահատվածում դարձավ հայ ազգային կուսակցություններից ամենամարտունակն ու կազմակերպվածը, չսահմանափակեց իր գործնեությունը միայն տեղական շրջանակներում հայությանը մեծ պայքարի նախապատրաստելու անհրաժեշտության թելադրանքով նորաստեղծ կուսակցությունը ձգտում էր աստիճանաբար իր կազմակերպական կառույցը հաստատելու մարտունակ եւ գործունյա ուժեր կենտրոնացնել Հայաստանի արևմտյան եւ արևելյան հատվածներում, ինչպես եւ Օսմանյան կայսրության հարակից հայաբնակ վայրերում։ Շարժումը Հայաստանի արևմտյան եւ արևելյան հատվածներից թևակողել էր նաեւ Պարսկաստանի հայաբնակ վայրերը, հիմնականում Թավրիզ, Սալմաստ եւ Խոյ։ Ցարական իշխանության դաժան խստակարգի պայմաններում չափազանց դժվար էր իրականացնել կապը Կովկասից երկրի հետ։ Իսկ Պարսկաստանը, իբրև չեզոք երկիր, ցարական ռեժիմի համեմատությամբ ավելի ապահով ապաստան էր հայ ազգային ու քաղաքական գործիչների մարտական եւ զինատար խմբերի համար։ Փաստորեն Թավրիզն ու Խոյը, հատկապես Սալմաստը, այն կամուրջներն էին, որոնցով հայ հեղափոխական գազམ་ակերպությունները իրականացնում էին մարտական խմբերի եւ զենքի առաքումը երկիր։ Տվյալ ժամանակաշրջանում ատրպատականն ամենակարևոր օղակն էր հայության երկու հատվածների միջև, մանավանդ որ պարսկական իշխանությունները հանդուրժողականությամբ էին վերաբերվում սահմանամերջ շրջաներում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Միքայել Վարանդյանի գնահատմամբ Պարսկաստանը դուր վասպուրականի Իտալացի հեղափոխականներն ունեին Ֆրանսիան իբրև ապաստանարան Մակեդոնացիք Բուլղարիան, Լեհերը Գալիցիան, հայ հեղափոխականներն ունեցան Պարսկաստանը, ավաղ ոչ այնքան ազատ կայուն, ինչպես Ֆրանսիան եւ Բուլղարիան իտալացիներու եւ մակեդոնացիներու համար։ Չնայած Պարսկաստանում գործելու համար նույնպես արկայեին որոշակի խոչընդոտներ, Ատարպատականն այնուամենայնիվ յուրօրինակ հարմար խարիսխ էր հայ հեղափոխական գազམ կերպությունների մարտական եւ զինադար խմբերի համար։ Միքայել Վարանդյանի խոստովանությամբ, այնուամենայնիվ խոշոր չափով շահերու երկիրը ապաստանարանի եւ մարտադաշտի դեր խաղացած է մեզի համար ամբողջ տասնյակ տարիներու ընթացքին։ Եմ մեր բյուրավոր խոչընդետներուն ու ցավերուն մեջ այդ հանգամանքը հազվագյուտ սփոփանքներն մեկն էր անշուշտ քիչ շատ ապահով կայուն մներ, ուր կարելի էր նվիրվել նախապատրաստական երկար աշխատանքներու, այլև հեղափոխական քարոշչությունը մղելու, խումբեր կազմելու, զենքեր շինելու եւ դեպի երկիր փոխադրելու։ Այդ տարիներին հայ հեղափոխական կազմակերպությունների բազմաթիվ գործիչներ իբրևս ցիչ մուտք էին գործում դպրոցները եւ մանկավարժական աշխատանքի հետ մեկտեղ մեծ գործունեություն էին ծավալում մարտական կազմակերպություններ հիմնելու եւ երիտասարդ սերնդին հայրենասիրական ոգով դաստիարակելու ազատագրական պայքարին զինվորագրվող մարտիկներ կրթելու նպատակով։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության կեդրոնը գրում է Միքայել Վարանդյանը փութած ճամբել իր ղեկավար ուժերը դեպի գավառ ստեղծելու ամենուրեք տեղական կոմիտեներ ուժեր ղրկվեցան նաև դեպի Թուրքիա Արդաբիլի Պոլիս Վան եւ դեպի Պարսկաստան որ դուրն էր վասպուրականի Զավարյան եւ Իշխան Արգուտյան հաստատվեցան դրա բիզոն մեկը իբրև տեսուչ մյուսը ուսցիչ տեղային վարժարանի մեջ Հովանես Յուսուֆյան կղրկվի պոլիս, Պետոն Գերթապարսկաստան մոտեն դիտելու վասպուրականի անցուդարձը եւ ինքնալ հոն փոխադրելու համար։ Նույն ուղությամ գացին շուտով Վարդան եւ Դուման, վերջինը Բաքվի ինկերներու միջոցներով։ Այդ ժամանակաշրջանում ազգային ազատագրական պայքարին ողջագրված գործիչների իրական գործնեությունը ծավալելու համար ուսուցչությունը բավականին ընդունված, հուսալի եւ լավագույն միջոցներից մեկն էր ուսուցիչները որպես ուսյալ եւ մտավոր զարգացած մարդիկ հարգալից համարում եւ կշիռ ունեին ժողովրդի մեջ։ Բացի դրանից ուսուցչությունը լավ հնարավորություն էր ընձեռում տեղերում սերտորեն առնչվելու բնակչության տարբեր խավերին եւ նրանց հաղորդակից դարձնելու իրենց ծրագրերին ու գաղափարներին։ Այսինքն ուսուցչությունը լավ հնարավորություն էր տալիս գործիչներին ժողովրդի մեջ քարոշչական աշխատանք ծավալելու համար։